أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى نسخه شفا را و مقصود اصلی این سوره را بیان فرمود مقدمه ای که در درکو الله سبحانه و تعالی عظمت و نقش قرآن را بیان کرد و کسانی که در نقش قرآن هدایت شده اند و میشوند صفات متقین را بیان کرد که در آنها قرآن اثر خود را گذاشته بود حالات منکران را و حالات دورنگان را منافقین را اللہ تعالی در این مقدمه و دو مثال برای منافقین یا کفار منافقین اللہ تعالی ایراد کرد حالان مقصود را به صورت یک خطاب عام می یا ایوه الناس ای مردم این هم دلیل ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست انبیاء علیه السلام خطابشون به قوم بوده یا قومی گفتن و خطابی که خدا به جهانیان به واسطه پیغمبر پخش میکند با یا ایوه الناس تا زمان نو علیه السلام یا بنی آدم خطاب شده آباد یا قوم خطاب شده تو و خطاب آما یا ایوه الناس این در آخر زمان در زمان خاتم النبیین خطاب یا ایوه الناس به همه انسانها الله تعالی خطاب می فرماید به عربش، عجمش، یاهش سفیدش، زن، مرد همه در ناس داخلند ای مردم عبدو ربکو عبادت کنید ربتان مخاطبین اول یا ایوه الناس وقت قرآن نازل شد مردم عرب یهود و نصارا بودن و خب با دلائل ما هم در مسئله اله این مسئله را بیان کردیم که هم یهود الله را عبادت می کردن هم نصارا هم مردم عرب اینها در عبادت خدا کوتاهی هم نداشتن هر نوع عبادت می کردن هم عبادت زبانی هم عبادت مالی هم عبادت جانی حج یک عبادت بدنی مالی اینا این عمل را انجام میدادن تمام مناسک حجی اینها عبادت جانی و عبادت مالی اینا انجام میدادن شقایت ها جو امارت مسجد حرام و عنوان عبادت انجام میدادن نماز بود روزه بود نکاح و عقد و حرام و حلال و زب و شاعر اسلامی اکثر شاعر اسلامی را در بود عمل انجام می دادن فقط شرک این بلا آمده بود در میان آنها یهود و نصارات را تدارای کتاب اللہ تعالی آنها ربا یا اهل کتاب، یا بنی اسرائیل کتاب می کند و الله تعالی آنها را احبار رهبان احبار علمای بزرگ یهود را احبار می گفتن مفتیان ازام یهود را احبار می گفتن پیرها را و دراویش را رهبان می گفتن در عربی پیرها پیر داشتن خانقاه داشتن مدرسه و حوزه داشتن الله تعالی همه را دعوت به عبادت میدهد حالان که در میان آنها عبادت بود لیکن اون عبادتی که منحصر به خدا باشد نبود بین خاطر عبدو ربکم را تفسیر جلال سیوتی مانا کرده وحیدو ربکم که از نظر باب عبدو بابش دیگریه هم از نظر مانا عبادت در لغت تذلل و عاجزی و هدو ربکم معنیش چیه یعنی مفسر با وحدو ربکم مقصود او را بیان میکنه نه معنای لفظی و ترجمه لفظی عبدو را چون در میان این ملل عبادت بود لیکن توحید در عبادت نبود عبادت منحصر به خدا نبود همون عبادتی را که برای خدا انجام دادن برای دیگران هم انجام دادن هم الله را سجده کردن هم دیگر آسان را هم سجده کردن هم الله را می خاندن هم دیگران را هم می میخواندن لہذا مقصر مقصود را بیان می کند و این تفسیر تفسیر مقصودیه آنچه خدا می خواهد عبادت توحیدیه پس اینجا در حصر فقط رب را عبادت کنید اگر لفظ فقط نیاید تحصیل حاصله چون عبادت بود با مردم لیکن عبادت منحصر به رب نه این خاطر سیوتی معنای مقصودی را با وحیدو ربکم تفسیر کرده و معنا کرده عبادت عبادت چیه سروران گرامی من بارها عرض کردم که عبادت در لغت به معنی تزلل و عاجزی هست و در اصطلاح تعریفی ابن تیمیه در مدارج سالکین برای عبادت کرده که عبارت از از اون اعتقاد و شعوری که معبود یک قدرتی غیبیه در علم و در تصرف دارد فوق الاسباب با اون قدرت غیبیه بر نفع و ضرر قادر است هر دعا و هر تعریف و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیرد که اون معبود یک قدرت غیبی دارد و با اون قدرت غیبی امید قادر نفع و سرر وارد کنه هر دعایی و هر تعریفی و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیره این عبادت خب این تاریخ یک مقدار تاریخ علمی هست لیکن ساده من برای شما عرض کردم که عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شدن معنی آ اما امامر خدا را انجام دادن و از منحیات اجتناب کردن این هست عبادت حالا نماز روزه حج زکات تمام اینها عبادت می شود چون فرمان خدا هست و در او ربکم حق است که فقط ربتان را عبادت کنید این حتی دعوا با دلیل شد چرا عبادت کنید او رب شما هست او مالک و اختیاردار شما هست او شما را تدریجا به کمال ارورش می دهد حالا بعد از هر دعوا الله تعالی دلیل ذکر می فرماید همین دعوای سوره که عبادت هست در کجا در این سوره بزرگ تکرار شده موضع اول همین بودو ربکم بعد از این دلائل عقلی ارائه داده مرتبه دوم الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم پشت سر دلیل عقلی داد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار این دلائل عقلی را ذکر کرد زجر و تمریض کرد و مرتبه سوم آیه کرسی است که در جز سوم در سه جز سه مرتبه دعوی این سوره را تکرار کرد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهما ما السماوات وما في الارض ان آئے کرسی مرتبہ شغم دعوی ان صورت سکراش چرا دونوں شرک شرک اعتقادی و شرک عملی مشرکین انجام دادن در اعتقاد برای دیگران عظمت قائل و صفات قائل بودند و عملا برای آنها نظر و خیرات و صدقات و نظورات تقدیم می کردن سجده و رکوع می کردن آنها را به این خاطر الله سبحانه و تعالی مرتبه دوم الهکم الهون واحد را بیان کرد و شرک سومی که تحت این اعتقاد و عمل انجام می دادن برای برای این که آرش برای ما شفاعت شرک اعتقادی و شرک عملی یا فعلی انجام می دادن به خاطر چه این شرکها را انجام می این عبادتها را برای غیر خدا انجام می دادن به خاطر اینکه برای ما شفاعت می کنن لحظه در آخر هم فرمود یا ایوها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون تفصیل رو وقت می کنم بعد هم در آیت موسی فرمود من ذا الذي يشعر عنده الا باذنه یعنی شرک اعتقادی و شرک عملی برای شفاعت یعنی عبادت غیر الله را می کردن به این خاطر که برای ما شفاعت کنند الله تعالی رد کرد اینجا بیان کرد تردید شرک اعتقادی شد در اعتقاد عبادت را حق خدا بدانی چرا او رب شما هست او اختیاردار شما هست این رب و اختیاردار و مالک برای ما چه کرده که ما عبادت را به او اختصاص دیم و در این جمله حسرت به دلیل فلا تجلو لله اندادا و انتم تعلمون این دلیل حرف دعوا دعوا منحصره به خاطر اینکه در نتیجه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا یعنی برای خدا شما شریک قرار ندید در عبادت هر آنچه عبادت حق سرورا نگرامی همه دنیا میگوید که عبادت حق خدا باید پرسید که عبادت چیه همه میگن خدا پرست همه میگن خدا را پرستش باید کرد که در فارسی عبادت را به معنی پرستش میکنه این عبادت لفظ عربی هست و انسان در طول تاریخ هم همین اعتقاد را داشتن که عبادت پرستش تضرع و این حق خدا ما باید برای خدا را عبادت کنیم ولی هیچ زمانی هیچ مبلغی واعظی توضیح نداده است که عبادت چی مهم اینه مثلا همه میگن عبادت فرق خدا حتی اونهایی که غیر خدا را هم عبادت میکنن هم همین آیه توحید را میخوانند که و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا همه انبیا را ما اعلام کردیم دست انبیا همین بوده که او بودو ان اعبدوا الله عبد الله وطنب الطاغوت مردم الله را عبادت کنی و از عبادت طاغوت اجتناب هم انبیاء علیه السلام در قسمت اثبات عرض دادن که خدا را عبادت کنید و هم در قسمت منفی و نبود الطاغوت کلمه ای که به ما تعلیم داده شده هم همینه که لا اله الا الله الهی معبودی این معنای لا اله این نیست که نیست خدای مگر خدا این معنی که من بعضی میگن خدا خدا مشرکین خدایان خدا هیچ مشرکی غیر از الله دیگر خالقی دیگر مالکی دیگر رازقی اعتقاد نداشته من در مسئله اله تفصیلا بحث کردیم اگر کسی اونجا شریک می دیگه الان لازم نبود که من این چیزها را تکرار کنم ولی بسیار چهره ها تازه دیده میشن مجبورن تفصیلا با دلائل ما بحث کردیم که مشرکین غیر از الله برای خود رازی که معتقد نبودن با دلائل ثابت کردیم میخوانیم مالکی غیر از الله اعتقاد نداشتن خالقی غیر از الله اعتقاد نداشتن بی خاطر در تمام قرآن مجید شما بگردید و در سیرت همه انبیا این آمده است که لا اله الا الله این معنی کرده بود الله ما لکم من اله غیره اکثر اول اثبات کردن بعد رفی کردن لیکن آخرین پیغمبر خدا اول نفی کرده بعد اثبات کرده گفته لا اله الهی معبودی وجود ندارد الا الله غیر از الله الله معبوده دیگه معبودی در دنیا وجود ندارد نه در عرش و نه در فرش و نه در آسمان ها نه در زمین همه بیا هم آمدند و گفتند عبد الله ما من اله غیره سیرت انبیاء را اللہ تعالی وقت بیان کرده دعوت اول همه انبیاء و در سوره نهل و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله و اجتنبوا الطاغوت دعوت همه انبیاء در تمام آثار همین بوده که عبادت کنید خدا را که او اجتناب بکنید از طاغوت غیر از خدا معبودی نیست پس مسئله مختلفی در تمام ادیان و در قرون گذشته و در حال حاضر همینه همه الان مردم میگن عبادت حق خدا خالق الله مالک الله رازق الله لیکن عبادت رو به خدا اختصاص نمیدن همین عبادت چیه سرمان میدن این باید انسان تحقیق کرد که عبادت حق خدا است باید اونها را که برای غیر خدا عبادت می کنند، نمی برای غیر خدا ما عبادت می در عالم غیر، ما الاسباب این چیز همیشه تو ذهن شما باشد اینها التباس می کنند، در عالم غیر، ما الاسباب حاضر ناظر هر جا هر وقت الله یہ دیگر کسی ہم هست. خب این الله دستور داده که من بخوانم انبیاء هم الله را خوانده لذا عبادت مردش خواندنه نه خیرات اینها هم الله تعالی گفته برای من نازل قربانی دی و اگر کسی نظر کند ببرد سر قبری ببرد سر یک زیارتی او اون نمیگه که من این صاحب کم را یا صاحب زیارت را عبادت میکنیم لیکن با عمل ثابت میکنه تو را عبادت میکنیم امروز مردم عبادت غیر خدا را میکنن لیکن اعتقاد ندارن کہ ما غیر خدا را عبادت میکنیم چرا نمیدانن کہ این عبادت ہے و این حق خدا ہے نظر حق خدا ہے یک ایامی هستن که اللہ تعالی مخصوص کرده برای عبادت خودش که با مال من عبادت کنی مثلا ایام قربانی یا در حج در منا چقدر دام برای خدا پیدا میشن و با نام خدا کشته میشن همین الان اگر کسی امدن نان خدا را دامی نگیرد و درش را ببرد حالا فراموش کرد چیزی دیگره امدن نام خدا را بردام نمیگیره سر شمی گره غیر حلال امدن قصدن آزا براموش کرد چیزی دیگره چون در هر مسلمان نام خدا همین دامه اللہ تعالی گفته وقتی بمیره حرامه میتر صد 5000 هزار قیمتی هم قیمت یک گوسفنده وقتی میمیره و به اصطلاح ضرب نمیشه با نام خدا سرش بریده نمیشه او حرامش میوری پرکش میکنی پس عبادت کنی جانی مالی زبانی فقط رب بتان را چرا او شما را خلق کرده و کسانی را که قبل از شما بوده هم یعنی آبا و اجداد شما چرا عبادت کنیم لعلکم تتقون این فایده توحید و عبادت فقط ربتان را عبادت کنیم تا شما متقی بشوید به عبادتی اقابه به سبب عبادت رب از عذاب خدا شما نجات کنید شما متقی بشید یعنی حفاظت بشید از عذاب خدا تتقون به عبادتی عقوباتی از عذابهای الهی شما نجات کنید این صفت این دلیل اول با دلیل دوم الذي جعل لكم الارض فراشا چرا عبادت کنید جانی مالی زبانی اون ذات رد شما ذاتی هست که قرار داده برای شما زمین را یک فرش و آسمان را یک ساختمانی بنای کرده و انزل من السماء ماء و نازل می فرماید از آسمان هرچی که بالای سر اون آسمان میگن آب را پس بیرون می کند به سریان آبها انواع و اقسام شمرات را به خاطر ایک رزق لکم رزق شما باشد خب این پنج دلیل الله سبحانه و تعالی دادن شما را خلق کرده کسانی را قبل از شما بودن آبا و اجداد شما را خلق کرده زمین برای شما فرشی کرده آسمان برای شما سکتی کرده و از آسمان آب نازل می کند و بیرون می کند در این آبها انواع اقسام سمرات را اینها همه رزقم برای شما الانسان عبد الاحسان اللہ تعالی میگه شما فقط را برای عبادت کنید چرا؟ که این احسانات و انعامات را با شما داد زمین به منزل زن و آسمان را این تشبیه مرد دارد و آبی که نازل می شود اون به منزل نطفت الله سبحانه و تعالی این همه احسانات را او با شما کرده پس این فا فسیحیه فلا تجعلوا لله اندادا اذا کان الامر کذالک وقتی معامله چیه این است که خالق شما خالق آبا و احداد شما آن زمین را پرش کننده آسمان را شک کننده و از آسمان آب نازل کننده الله است و تمام انواع و اقسام نعمت را برای شما وجود آورده وقتی معامله چنین است اذا کان الامر کذالک تو پس شما شریک برای خدا قرار ندهید چرا نه در فرش زمین الله شریکی داشته نه در صد و آسمان که برای شما کرده شریکی داشته و نه در انزال آبها خدا شریکی داره و نه در اخراج این همه انواع و اقسام ثمرات و گیاها و میوه و امکانات الله تعالی شریکی نداشته و انتم تعلمون در حالی که شما میدانید چه چیز شما میدانید قرآن عظیم و شان میگه پس این دلیل حصره که فقط الله را عبادت کنی یعنی با عبادت خدا کسی را شریک الله را بخانید با کسی را شریک نکنید نظر و خیرات و نذورات همه برای خدا دید تعظیم خدا مطلب باشد رضای خدا مطلوب باشد اون تشریح عبادت را قرآن عظیم و شان بیان می کند همین زکات خچیه یک عبادت مالیه زحمت بکش بده به نام خدا ده کیلو زعفران به دست آوردی از زمین خود اگر با آب چاه میخورن نیم کلو به زکات محکمت برو بیچین با دست خوده جمعوری کن زحمت بکشتنها و فرمان خدا هست که شما نیم را این حق زکاتش خوشش اگر از غنات آب میخورد یا از رودخانه آب میخورد تو یک دهو و اگر بیشتر زحمت میکشی که بزرگی پمپ آب میدی تو نیم نقص خوش چیه؟ این همون عبادت مالی هست که الله تعالی به نام زکات به گردن ما فرضش کرد نماز همه آمال نماز اینها حق اختصاصی خدا است کم را سجده کردی کم را ثواب کردی پیش کسی دیگر غیر از خدا به حالت رکوع استادی تیرکیز رفتی اینها عبادت اون غیر الله هست لہذا اگر چون نگه که من غیر خدا را عبادت میکنم همه اعتقاد اینه که غیر خدا هر جا هر وقت من میبینه فریاد من میشنوه بداد من رسیدگی میکنه این اعتقاد اعتقاد های شرکی هستن تو برای غیر خدا این اعتقاد را میکنه پس قرار ندید برای اون الله شریک در عبادت و انتم تعلمون در حالی که شما میدانید مخاطب یا ایوه مشرکین مکہ یهود و نصارا قرآن میگه شما برای اون خدا شریک در عبادت قرار ندید در حال که شما میدانی چه چیز را میدانی همه مشرکین اعتراف میکردن که لا شریک له فی هذه الخمسه در پیدا کردن ما پیدا کردن آبا و اجداد ما در پهل کردن زمین در کردن آسمان در انزال آب و در اخراج ثمرات همه مشرکین اعتراف داشتن که الله شریکی نداشت خود شما اعتراف کنید که من در این اشیا شریکی نداشتم پس چرا موقع سجده شما آستانه ها را می میکنید چرا میخوانید غیر خدا را چرا نظر میدید برای غیر خدا وقتی در این اشیاء من شریکی نداشتم چرا موقع عبادت برای من شریک درست میکنید من شما را گفتم من سجده کنید این حق منه شما میرید دیگران را سجده میکنید خود شما هم اعتراف میکنید که در این اشیاء این همان دلائل عقلیه هست خب حالا این کنتم جواب یک شبهی شبهی نه درسته اللہ تعالیٰ در این اشیاء شریکی نداشته ما قبول داریم لیکن کتاب را که شما به خدا نسبت دهید محمد این کتاب کتاب رب العالمین است شما علکی به خدا این چیزها را این کتابی که شما نسبت دید کتاب رب العالمین هست کتاب منزل آب هست این نسبت شما ناروا هست ما قبول نداریم که شما رسول خدا الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان را شبه اینه که کتاب کتاب محمد است و محمد ادعای رسولی می او رسول نیست شبه بر اینه کتاب را کتاب رب العالمین و پیغمبر را رسول رب العالمین قبول کرده این شبه نسبت به رسالت جواب شبهی که نسبت به رسالت هست از اینجا قرآن عظیم مشکات میدهد که محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا دلیل کتابی که بر او نازل شده اون کتاب مثل مانند ندارد شبه به رسالت پیغمبر جواب داده میشه از این کنتم تیره ریب که شما رسول خدا نیست الله سبحانه و تعالی فرمود و این کنتم ای مردم ای یهودی ها و ای اهل مکه و ای نصارا که مخاطب اول قرآن هستند اگر شما قرار دارید در یک شکی از آن کتابی که ما نازل میکنیم بر بنده خودمان شما در این شکی که این کتاب از جانب ما نیست شما هم عربی شما هم دم از اصحاق و بلاغت و سخندانی و سخنرانی میزنید فاتو بصورت من مثلی شما بیارید یک سوره این تنبیه به صورت برای تحقیر یک سوره کوچیکی از همه این پیغمبر مثل ما نزلنا و ببینیم من مثلی دمیرش دو مرجع بیان کرده مثل مما نزلنا شما یک سوره دیگه یا از هم مثل پیغمبر شما یک سوره بیاری چه کتاب نخانده باشه استاد ندیده باشه دانشگاه و دانشکده ندیده باشه از یک انسان امی از یک انسانی که سواد نداره و از یک انسانی که در زندگی یک روزی هم جلو استادی نرفته درس نگرفته شما مثل این قرآن بیاری پس این قرآن خود شاهده که محمد صلی الله علیه وسلم رسول برحق رب العالمین پیغمبرها معجزات زیادی در طول تاریخ خدا بهشون داده به پیغمبر خود ما هم الله تعالی موجزات زیادی داده لیکن موجزه ای که تا قیام قیامت به دست ما هست و دلیل رسالت پیغمبر هست قرآن عظیم شان. قرآن دارد تحدی می کند شکاکین را نسبت به خودش و نسبت به پیغمبر که اگر شما شک دارید که این کتاب از جانب رب العالمین نیست شما هم یک سوره بیارید مثل این کتاب مثل ما نزلنا یا از مثل این پیغمبر و خب، برای کمک خودتان و شهدا شهداء بخوانید شهداء خود را آنهایی را که شما حاضر و ناظر می دانید که از خدا ان کنتم صادقین اگر شما واقعا راست گی که این کتاب کلام بشر است شما میگید این پیغمبر احترام میکنن شما هم بسازید و مطرح کنید بیاید یک سوره مثل این کتاب یا از هم مثل این پیغمبر و برای کمک بکانید شهدا یعنی معبودان خود را که شما آنها را حاضر و ناظر می دانید غیر از خود اینجا قرآن عظیم و شان بود کسانی را شما هر جا حاضر ناظر فریاد رست داد می دانید آنها را هم بخانید تا شما را کمک کنید اگر شما واقعا راست میگی که کلام کلام بشر است کلام کلام خالق نیست شما و تمام اونهای را شما هر جا حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا آنها را هم برای کمک خود بخانید اینجا اللہ تعالی فرمود و دو کن من دون اللہ اونهایی که حاضر و ناظر خوف خود خب مشرکین معلوم میشه که الله را هم حاضر و ناظر میدانید خب کن شهداء و حاضرین و ناظرینی را که شما فریاد را خدا درست میدانید غیر از خدا آنها را هم برای کمک خود بکنیم و در سوره اسراء فرمود که نه بلکه تمام انسان ها و جن ها تجمع کنند و بخواهر هم مثل قرآن را بیارن لا یعطون المسکی قل ان اجتمعت الانس والجن الا یعطو بمثل هذا القرآن لا یعطون المسکی ولو کان بعضهم لبعض زهیرا این هزار و چهارصد و اند سال هست سروران گرامی قرآن دشمنان خود را به مبارزه خواهند. قرآن دشمنان خود را به مبارزه طلبند که من کتاب کسانی ندارم من در دنیا تکتاب هیچ ثانی من ندارم نظیری من ندارم مثل و مانندی من ندارم دلیل این است که منزل من نظیر ندارم الله ثانی ندارد مثل و مانند ندارد لحظه کتاب الله هم مثل مانند ندارد و در یک بود که این کتاب حفظن رسیده به رسول الله الله تعالی این کتاب را حفظن دارد انتقال می هیچ کتابی از کتابهای دنیا که امروز هزاران میلیون ها میلیون کتاب در دنیا تاریخ تصویر شده و دارد می شود هیچ کتابی اینقدر مشتری و حافظ که قرآن دارد هیچ کتابی نیست بلکه ما ادعا می کنیم که هیچ کتابی نه آسمانی و نه غیر آسمانی حافظ ندارد حفظ کننده از اول تا آخر ندارد فقط قرآن کتاب یگانه کائنات هست که هزاران و میلیون حافظ بسیار قوی دارد حافظانی دارد که از اول تا آخر اینا بر سر زبان میتونن بزن نه تنها عرب بلکه عرب و عجب عجب ها با تمام زبان ها قرآن را به زبان خودش حفظ میکنن بلوچ هم به عربی میخوانه و خب، فارس هم به عربی میخوانه هندی و سندی به عربی میخوانه ترک و تاجیک به عربی میخوانه عرب تو خود خب زبانش از عربی میخوانه زبانی که هم در دنیا زبان قرآن هم در دنیا کم نیست زبان عربی چقدر کشورن که زبانشون عربی هست عربی هست و همه دشمنان قرآن هم اعتراف دارن که در قرآن هیچ کمی و قاستی آمده همونی که ست سال قبل این شده و بر پوسته آهو نوشته شده و بر جنایت نوشته شده و امروز به عنوان یادگار در موضع هستن قرآن همون قرآن هست در هیچ تحلیلی این خاطر قرآن عظیم و شان می فرماد فَإِن اگر اینها تا الان شما نکرد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر شما هم مثل قرآن نا آوردی تو جزا هست فآمنوا پس ایمان بیاری که لم این نر برای تاکیده هرگز هرگز تا قیامت از دست شما هم مثل قرآن را آوردن امکان ندارد لذا فتق النار التي وقودها الناس والحجاره بترسی از آتشی که اون آتشی که هیزم آن آتش انسان هستند و سنگ امر توبیشی بترسید آتشی را که اون آتش هیز و انسان انسانند و سنگند مراد از سنگ چی؟ باتی ها گفتن مطلق سنگ اللہ سبحانه و تعالی آتش روشن میکنه جهنم را با سنگ روشن میکنه و با انسان باتی ها گفتن مراد از سنگ ها این همه و که جز خدا مورد تعظیم و عبادت قرار گرفتن همین همه سنگ های طول تاریخ را اللہ تعالی جمع بکند برای سختن مشرکین با آنها همراه توی آتش جهنم مجسمه بودا که پنجاه خورده متر بود این هم میبره و هزاران دیگه مجسمه در کائنات انسانها ها ساختند و پناه کردند این هر روز قیامت الله تعالی میارد و در آتش جهنم با آنهایی که اینها را پرستش کرده یک جا آتش بیزه این سنگه هایی که جز خدا بر تصویر بندگان تراشیده شده اند مورد عبادت قرار گرفتن چقدر شما وقت در این موضوعهای دنیا برید در این دنیا چقدر مجسم سازی بوده همه را الله تعالی جمع میکند و آتش را باید روشن و خب بعضی میگن نه هزاره مراد هزاره کبریتی هست سنگی که آتش میگیره شما میدانید بسیار سنگ هستند آتش میگیره خب این آتش جهنم به که با سنگ و انسان روشن میشود مستحق کیه او عدت کافری، این آتش آماده شده از برای کفار خب برای کفار جهنم آماده شده برای اینکه این دعوارا و این مقصود الهی را او را ربکم را میتفیره چیه بر آنها که نمیپذیرند شک دارند در کتاب شک دارند در رسالت آتش جهنم آماده است برای آنهایی که این دعوا را بپذیرند خب تنها همین نعمتهای دنیا را میخورند و میگردند الله تعالی میگه نه بهشتی پر از نعمت انتظار و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات آنهایی که قوت ایمانی خود را درست کردند و قوت عملی را نهر اصل مصفا نهر شراب تهورا اتوماتی کو به اشاره در اختیار شما لولهاش پوسیده و زنگی نیست پلاستیکی نیست بعد انهار از دیر تختهای شما از دیر ساختمانهای شما لحظا این نهرها هستند در قدیم بزرگان گفتن که نهرهای جنت کناره ندارن، بدون کناره حرکت دیگه جهان دنیا کناره داره نی خودی هست این طرف هم طرفه این طرف هم طرفه آپ از لذت این دو طرف راه میره درست یا نه نه همینه بله اینکه نهرهای جنت کناره ندارن یعنی اتوماتیک لوله کشی خدا بداند که با چه شیشه لوله کشی با چه موادی نهر شیر نهر ازرق نهر شراب تهورا مای غیر آسه که شما میوه بخواهید بخورید میوه های جنت اپنی سهمه همهشون آبی میوه به دهن گواش که آب میشه لازمه که تو میده به هر نیست که اگر خواستی میده هم میده اگر خواستی که بدون نیستنم برم کنود راحت فرو میده لازم نیست برای کش کردن آنها اشغال دانی درست به هر حال از تحت الانهار این انظور شکلش انظور شکل دنیا از انار کربوزه چرا میگه رزقنا من چون که داده شده است این رست را هر شک در رنگ ندر رنگشون یکیه تام و لذتشون متفاوت رنگ تام و تام انگور آنجا هست که اکنون میخوره فکر میکنه چیز دیگه شکل همونه وقتی به دهن میگذاره که فکر میکنه واقعا چیزی دیگه دو مرتبه بیادن بود بگه خوردیم نه نه دیگه بابا این چیزی دیگه هر لحظه شکل همونه و اتوبه متشابه ها چرا شکل همونه که انسان تا چیزی را ندیده مثلا یک میوه در دنیا هزاران میوه هستن من ندیدم لحظه اگر من یک ببینم تو ممکن میکنه چیز خورده نیدی یعنی کسی که در دنیا هندوانه نخورده و ندیده هندوانه را که خوردنی بابا بابا زرماری او بکر چی دیده اون هندوانه ابو جهل دیده میگه بابا این زمین شوبه اینقدر بزرگ شده این در حقیقت اون زرخه که ابو جهله حالا من نه بابا این چی شیرینه میگه نه این خیلی من زرده برای خیلی و الله تعالی میوه را به رنگی میوهایی میکند اونها میشناسد انسان که چیزی را میشناسد لذت هر چیز با معرفت لذتی داره بی خاطر شکل شکل میوه ها شده که در دنیا با نام خوردن آنها آشنا هستند لحظا تام و لذت چیزی دیگه چیزا نه در دنیا خوردن و نه کردن در جنگ هر لحظه تامش عوضه لذتش عوضه شکل هم سبحان الله این میوه های گوناگون هستن چه فایده بابا اگر یک جنتی انواع و اقسام میوه باشد خوردنی باشد نوشیدنی باشد لیکن برای لحظات خلوت حدیثی نباشد چه فایده بخورید تبا بخورید انواع اقسام میوه ولهذا لحاظا کسی نباشد که شما بگید کلمینی یا فلان کلمینی نباشد چه ہے اللہ تعالی دیگه ناراحت نباشید لهم بیها ازواج برای آنها برای این اهل جنت برای آنها که آمن و عمل عملوا صالحات دعوای عبدو ربکم را پذیرفتن ازواج هست زوج نه هر کس تعدد زوجات فرار می کند اینجا هم فرار می فرار میکنی بعضی های کافرهای دنیا چیه اسلام چیه اسلام یک مرد اجازه داده چهار تا زن بگیره زن بیچاره گفته مرده مانده برای همین مرد انتظار اونهایی که اعتراض در قانون خدا دارند اینجا در جنت راه ندارند و در جنت هم ازواج هست لهم فیها ازواجون لیکن شما کمال نعمت قرآن مخصوص ہے یک زنی ظاهرش خیلی زیبا هر قسمتش نگاه کنی در زیبایی کمبودی ندارد لیکن به محض که شوهر ببینه چنان عبوس و کفتری و ترش میکنه که چهارده رفی از این زن چی تا شوهر عزیز با عصبانیت با حرفه های زشت با کمر خم عروض کمتری لحظا از این خانم خوشگیر و خوشگیر چه فایده خدای نزدیک شده همه چیزش خوبه لیکن اخلاق ندارد برخورد حسن ندارد همیشه با زشتی برخورد میکند لحظه از این خانم ظاهر سفید و خوشی و خوشیافه انسان زندگی راحتی دارد یا تمام شبخونش دل میخوره تمام این لذت نمیبره که دور بر او شراب بره شروع میکنه وکوک را را فلهذا الله سبحانه می میفرمد اونها متحرتون اکید اخلاقشون بسیار قابل خب خانم ذات اخلاق خیلی خوبی باشد لیکن از بیری کمرش همه دو تا چشمش آب میده آ نعوذ بالله از دهنش بوی پیاز می آید بوی سیر می آید روی نسوار و سیگار می آید آیا این هم اخلاق خیلی خوبی دارد می بینه کت در میاره دستمال به گردن میماله کف را راست کنه. خسته نباشی خدا انشالله راحتتون میکنه با دعای خیر با غذای پخته و لذیذ بهترین سیستم غذا پذیر دارد لیکن نمیتونی سر چشمش آب ها از دهنش بوی پیاز و سیر بیاید لحظه این این دیگه چی کیفیتی اخلاقش خوبه لیکن دیگه هوایش نازیبا هستن همه سال لذت نمیبره بله از اون بد اخلاق بهتره انسان گروسر گاگاهی استفاده میشه به هر حال الله تعالی فرمود نه لهم فیها ازواج مطهرتون چه نقطه دیبا خوب صورت و خوب سیگر صورت را استاد روزن نوشته تو شما عاشق صورت اصل عاشق سیرت باش خوب صورت و خب خوب سیرت هستن اونجا اگر روحالمانی هستن کل ما یشین اینها پاک شده از هر آن اخلاق و چیزهایی که آنها را معیوب جسمش خوب نباشد بینیش خوب نباشد گوشش خوب نباشد پیشانیش خوب نباشد قیافش خوب نباشد انسان را خوش نمی آید الله تعالی میگه نه اینها ازواج مطهرتون از هر آن چیزی که اینها را مایل میکنه اینها سیرت و صورتشون مطهره هیچ گاهی اینها دنیا بیچاره جانوا و مرد مبتلا میشن مردک آنها نه پاکی داره پاکی بابا برای درها در جنت چی نعمت های آماده شده همین تو آماده شدی دیگه چی نعمت ها؟ الله چی نعمتی بارا آئے بابا شوہر مومن خدا پیدا می دین خاطر اگر شوهر یک مومن باشد هزاران مومن در اختیار او ازواج مطهره این چیه چیه در این جنتی را هفتاد حول میدن و این زنان دنیا آها و سیده این یک مرواریدی داخلش خالیه در جنت از بالا پایین یک مرواری هست توی خالیه، ده ها هور در و و کنار او به جنت از چه ناز فرمود ان اصحاب الجنت اليوم ببھا شغل دلیہ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون কৃষকরা চারিদিকে কৃষকরা চরিত্রের তার ঠিক আছে فجعلناهن أبكارا عربا أترابا اصلا لذات ساخت هستند دیگه حورانه برای زنها در جنت که نعمتها بادش شده اصلاح را بسرده هم و ادواتهم فی ظلال علی الارائک متکیون متکیون شما چه میدانید که متکیون چه لذتی دارد قدر در زرگر بداند قدر گوهر گوهری این چیزی که قرآن عظیم و شن میگه همه شما نمیدانید این بس هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون باقی آن ساتت خانه آمدن و باقی آن دیگر دیگر شفاقی قرار نکنی بابا گورا دلو هستن اینا بیچاره را دلداری تکمی اشتیاق شما پیدا کنن بات سبحان الله و بحمده خوب جواب شبه دیئے کتاب اللہ نظیر ندارد بلی یک سری کلماتی و مفاہیم در این کتاب هستند که واقعا انسان فکر می کند که کلام الله و این حرفات پیش باشه چیه؟ یا ایوه الناس ضرب مثل فاستمعوا له إلا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مثل الذين اتخذوا من دونه اولياء كمثل الانكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت الأنكبوت در اصل این مثال ها اونها را جگرشون سوخته بود اینها گفتن کتاب خدا و چنین کلمات احانت آمین انسان را تشبیه میده به انکبوت و معبود او را تشبیه میده به کار انکبوت ابو جهل تشبیه داده شد به انکبوت و معبودهای او تشبیه داده شده به کار انکبوت مشرکین کی میخانه غیر از اللہ معبود آنها را اللہ تعالی گفت معبودان شما کی قدرت ساخت یک مگس را بلکه بل مگس را نمیتونه کنه کل مگس به جای خود ترش را هم نمیتونه کنه قرآن بزرگان رحمت کردی بیاده گفت این کتاب اللہ واسطه این چنین کلمات تو چنین مثال های کوبنده شعر کافرها را این مثال ها پاره کرده الله آنها را تشبیه به انکبوت و معبود آنها را تشبیه به تار انکبوت پدر آنها سود کسی را به انکبوت تشبیه بده گوش را به انکبوت تشبیه بده چطور میشه و بیچاره صدام خان یه خبر صدام خان غافل این امریکایی را این گاوهای امریکایی نمیدن اینا را که میزنن گوش حمله کرد بیچاره را گرفت بهاری داری کھٹے میں داری صدای بومی که بود زده میشه خوشحال میشه این هست حسن دنیا یادت دنیا قرآن این را تشبیه دار این خاطر اینها سوختن اعتراض کردن کلام الله باشه الله تعالیٰ کو نه نه دنیا مثال بخاطر خاطر اینه که حقائق کردیم میشه و خب شما هر روز هر همچنین مثال را ایراد میکنید هر انسان مثال ایراد میکنه برای ادای مطلبش حتی ها، حتی ها، حتی اون انسانهایی که توی دانشگاه های علوم تخصصی درس نمیخوان هم بهترین مثال میدن بهترین مثال ها همین بهوانی ها میدن تمام انسانها برای ادای مطلب خودشان مثال ارائه دید تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمود این مثالها برای تبیین حقائق آنهایی که معرفت دارند و زد ندارند قبول میکنند شما که کل قرآن اعتراض میکنید نه تنها مثالشی ما زاراد الله به هذا مثلا اللہ تعالی تو دماغ شما را آتش بزن یذل بی کثیرا معنی تبیین İyi bayram kendi kalp irade geldi. İrade geldi. Allah Teala diye korktu bir tetap bitine. Sana senuhu alel korktu. İpini kurban etona bir sahabi kişi bitene. Fakibiyet payı. Bazıları balasına nizam. Sarıkla bir sahabi yarım payı. Yüzeyli bir kesiran mana çıkardı bir. Ha, iyi mana açacağız. Hiçbiri kabaz mıydı? حقیقت مثال اینی حقیقت و در پایان این مثال ها اللہ تعالی فرمود تلک الامثال نظر نظرمها این امثال برای حقائق و جای فرمود وما یعقلها الا العالمون من ہے کہ معرفت میں خدا را دارا من ہم آگان بھی دانا کہ مثال میں این موقع مثال حقیقت وہ مومن ہم تو رہی اندر آه. ہاں بی خاطر اللہ تعالیٰ فرمود ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما قعودتا فما فوقها بے تحقیق اللہ تعالیٰ لا یستحیی استحیاء مشکلی تبرد استحیاء معنیش هست سکون حالت که وقتی برای مخلوق پیش می آید یعنی برای انسان وقتی حیات پیش می آید دست از کار انہیں ایک حالت دیے حالت ارتباط دیے کہ بس سے پہلے انسان ساری بھی شبت بس انسان کا محبت نہیں کنت انسان دس اصل کار یا اصل سخان نہیں کھینچے خدا نے کہہ دے یہ سی بات لہرے دس دن آپ کو وہ کسی جگہ کے حیات کن کا کے کیے تو جہاں حیات حیا ساری پیچھے دے دس کی چیز کی جگہ کرا دراز کر دی تو لہٰذا حیا اون یک حالتی که بر انسان طاری میشه و نتیجه حیا ترک اون گفتنه یا عمله فرق میشنید به این خاطر الله تعالی از چنان حالات پاک است معنی لازمین الله حیا نمیکنه از طبیعی مثال لیکن این معنا را نمیکنه بلکه اینجا معنای لازمی مراده حیا را ترک لازم است الله تعالی ترک نمیدهد کی کسان و فهمیدی دیگر نه استحیاء به معنی حیا هست حیا اون حالت که وقتی بر انسان پیش میآید سبب میشه که انسان از عمل و از گفتن باز بیاد بله. وقتی حیاء آیه میشه انسان نمیتونه حرف بزنه بله حیا نمیگذاره انسان جلوی پدر حرف بزنه جلوی استاد حرف بزنه جلوی بزرگ حرف بزنه بله حیا آمد درست بچه اینو میگه شرمنده میشه احسرش پایین بله. تو لحاظا الله تعالی از چنین حالات باز البته حیا را ترک عمل و ترک گفتن لازم است پس اینجا معنای لازمی مراد است. ان الله لا یستحی معنیش نمیکنه الله تعالی حیا نمیکنه از بیان مثال بلکه معنیش کنه که الله تعالی سر نمیدهد تبیین مثال ترکیب شکر دار اگر مانا می الله اللہ تعالی ترک نمی دهد تبیین مثال را هر مثالی باشد هر مثالی باشد خواب قشه باشد مثال مثال قشه باشد یا مثال آن چیزی که بالای قشه بالاتر از بوزه در حقارت بالاتر از هر در جسته این فما فوقها همین مانا را میده فوق پشه در حقارت یعنی کوچکتر از پشه یا فوق پشه در جسته از پشه بزرگتره اللہ تعالی بیان این مثال ها را اصلا ترک نمیده چرا مثال برای اینه حالا جوابش به اعتبار فایده اللہ تعالی بیان میکنه مثال ها را مثال ها دار دارن آنهایی که ایمان دارن اونها یقین میکنن که این مثال موافق محل حق یعنی مطابق محل از جانب رب و آنهایی که قبر کردن فیقولونه. پس میگویند انادا ماذا اراد الله به هذا مثلا چه چیزی اراده کرده الله تعالی ماذا چه چیزی اراد الله با این مثال به هذا مثلا مثلا رفع ابهام از هذا میکنه از این مثال خدا چه اراده کرده الله تعالی میفرماید مؤمنین میدانند که مثال مطابق و موضوع هست نشان همینه که الله تعالی ایراد کرده کفار خب، همش اعتراض میکنه ماذا اراد الله به هذا چی چیزی اراده کرده الله تعالی با این مثال کوچه با این مثال چی اراده ای دارد الله تعالی حاکم حکیمانه جواب میده که یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین حضرت اینجا یک معنی خوبی کرد اینجا که اصحاب دستی بنه خالب میگه استاد این اصلا چکار میکنی استاد میگه خب اصلا بگه اصلا پرسیدن که چکار میکنی مشکل این نداره استاد متوجه میشه که طالب عقل نداره باز طالب سوال میکنه اصلا چکار میکنی باستان سال میکنه اصلا چکار میکنه حضرت تو آخر استاد مراحت میشه میگه دماغ تو را باید این دماغ کوچی تو جا ندارد برای علم میزنم برسنه تا این مغزهات باز بشن و حواست کاملا جمع میشه دماغ تو را درست میکنم باید به اینی کفار میگه ما دارد الله به آزام مثلا ماذا اراد الله بهذا مثلا اللہ تعالی فرمود یذل به کثیر اللہ تعالی با این مثال های تعداد انادی را گمراه میکند و تعداد منیبان را هدایت میکند این جواب حکیمانه الهی است گمراه میکند با این مثال بسیاری را یعنی کفار را آنهایی که اعتراض میکنن میگو ماذا اراد الله به هذا مثلا آنها را خدا با این مثال گمراه میکنن و هدایت میکند با این مثال بسیاری را همانهایی که اونها میدانند مثال مطابق موقع هست به موقع مثال زده نشده است الله تعالی نار هدایت میکند و در حقیقت گمراه نمیکند با این مثال الله تعالی مگر آنهایی را که فاسق یعنی از حد و مرد خارج الفاسقین من خارجین عن حدود الانسانیت از حدود انسانی ها بیرون. خب اعتراض بلدن صفات آنها را بیان کرد اونهایی که از حدود انسانی بیرونن چه صفاتی دارن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه علامت اول فقدان قوت ایمان ہے فاسق کسانی هستند که نقص میکنند عهدهایی را که با خدا کردن بعد از پخته کردن اون در عالم ارواح همه ما اعتراف کردیم که الله فرمود علی سبحان بکم همه گفتیم بله اون یک عهد باز برای یاد جهانی این عهد الله تعالی نبی نمیشت انبیا آمدن و به ما تذکر دادن و کتاب آوردن و از ما قول و قرار گرفتن لہذا اللہ تعالی میگه نقش اهدهایی کردن خدون اهد الله اهدهم الله اون اهدی که با خدا کردن اضافت اهد طرف الله اضافت مستر به مفعوله اهدی که با خدا کردن اینها را نقل میکنم بعد از اینکه پخته کرده خدا اون عهدها را به ذریعه انبیا به ذریعه علما به ذریعه کتابها الله تعالی اون عهد را پخته کرده در عالم ارواح همه انسان ها گفتن بلا الستو بربکم همه گفتن بلا لیکن آمدن در دنیا فراموش کردن الله تعالی مجدده اون عهد را پخته کرده و یقتون ما امر الله و قطع می این فقدان قوت فکریه آن چرا که دستور داده الله تعالی به آن یعنی به وصل کردن آن بهی مبدل من روح ان یوصله بدله سله رحمی را قطع می ارتباط بندگان با خدا قطعش می الله تعالی فرموده که شما منو خانی با خواندن و ذکر و تلاوت و عبادت ارتباط با من خدا برقرار کنید تنها این ارتباط را هم قطع کنید با خیشاوندان خود و والدین خود ارتباط داشته باشید اون ارتباط را هم قطع کنید این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرمود یقتون ما امر الله بی ان یوسف و یفسدون فی الارض سبو فقدان قوت عقلیه و خب فساد می کنن در زمین شمره فسقلائی که هم الخاسرون اینها خاسرن در دو جهان در تو جہان قرار دی کرے حضور اللہ تعالیٰ پی کے بات سے وجدانی شما این قوائے در را کرا و این قوائے فکریہ را شما از دین یہ اللہ تعالیٰ کو انہا فساد نہیں سنا فقدان قوت اقلیہ و فقدان قوت فکریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ با یک آیا باقی انہا رہی انسان در برابر محسن انسان عبدال احسانه انسان در برابر محسن خم میشه بله. منعم را تشکر میکنه زمینش هم در برابر منعم تسلیمه زمانش تسلیمه دست و پایش هم تشکر کنن لحظه به من احسان کردی بفرمایید عوض احسان شما ماشاءالله این کادو عوض احسان شما بازش میتونی ماشاءالله یک کفش صد هزار کنید کادو دیگه تو سروران گرامی اللہ تعالی میگه انسان با که وجدان زیر بار طاعت نمی روی دعوت عبد اللہ مالکم من الہ را نمی تذیری دعوت پد اللہ مقلقی را نمی تذیری حسدو للہ ان دعوت را نمی تذیری مگر تم نوزبی دی جان نمی دی منصر حیاتی دادا کیف تکرون باللہ من بحث کردن تکیرہ کہ خبر باللہ خبر بے عبر اللہ خودش شما نگاه کنید واقعی این مرض در میان انسان ها هست چقدر انسان نماز چقدر انسان قرآن نمید در حالی که الله تعالی میگه نئی قرآن را نازل کرده برای چی ورتل القرآن ترتیلا چقدر انسان اینجا بگیرم چقدر انسان حد نمیکنم چقدر انسان ذکر نمیکنم چقدر انسان دست از فساد نمیکشم نعوذ بالله دست تعدی آنها به مال و جان و ناموس همهشون همیشه دارن حق دیگران را میکشن این همه جنایت الله سبحانه و تعالی میفرماید با چه مقدار شما فساد میکنید چه زن شما از فرمان خدا سرکشی میکنی، از ما امر الله چه زن سرکشی مگر نطفه جان نبودی علکه نبودی مزغه نبودی ازام نشدی فقط اون ازام الله از ما نکردی این حالات شکر مادر همه حالات مردگی تا زنده شده بدسته بعد ما به زندگی دادیم در شکر مادر بعد آوردیم تو را در زمین هیچ چیزی نبودی تو را پرورش دادیم تا که صاحب اقتدار شدی بعد کشنده تو را مانی لحظه ای که دیگر الله از ذات قدیم تو بنا میگیریم از سیع الاسقا از غریبی های انسان را دیگه از بین ببرد و انسان یک میتی بیش نباشد و بار خانواده و بار گردن خانواده باشد زن از خدمت بدش بیاید بچه را بد بیاید دختر را بد بیاید خدای نگرده کسی که این کسان را ندارد فاتحه غلوزگار زمینی شما پرستش میکنید هم را با خدا غیر خدا را حالانکه و کنتم امواتا بودی شما خواب شدید دوتا شدید خون این همه حالات شکل مادر حالات مردگی هستن یاد فایاتم جان داد به شما به نفس روح فیکم فی بطن لهم حیات رسی موت نعمت بھی آیا بیرے تو موت حیات قبول ہا چرا حیاتی دو تو انکار بھی کنی حیاتی دو تو سے انکار بھی بیرے تو مر بیرے تو نیستی حسنی رمی مزیری حسنی عبادی نے چرا انکار بھی سننا الیہ ترجعون بعد بات در بار بہت خدا برای حساب و کتاب ارزاد داده میشید در قبر زندگی یک نو زندگی می آید و در میدان محشر انفاس با اجساد جمع کرده می شود و به بارگاه خدا برای حساب و کتاب ارزاد داده احسانات را من با شما کردم نبودید حدتون کردم نیستون میکنم لحظه گیر که شما را نمیپذیرم سبحان الله خدای پناه میداد خود و حیات شما در قبضه قدرت منه چرا نافرمانی بعد هم اللہ سبحانه و تعالی تصرفات آفاقی خود را بیان میکنند، اون زنده کننده و کشنده شما ذات عظیمیه که پیدا کرده برای منفعت شما آنچرا که در زمین هست با تمام غصی خدا سروران گرامی ما فی الارض را برای انتفاع ما درست کرده ما در مار چه انتفاعی داریم ما در حشرات چه انتفاعی داریم تو پہلے میں تو ہزاروں نے انتقام آدار مار ہوتا ہے من سوال محسوسات الہی داری بعض یہاں مستقیم ہوگا بعض یہاں غیر مستقیم دونوں انتفا داری یہ کہ انتفاع علمی ہوگا یہ کہ انتفا یہ بے صلاحی تھی از وجود ما کہ نہ دستی دارد و نہ پائی دارد و نہ پری دارد اللہ تعالیٰ در این موجود سے رد روح ہوگا ہاں؟ غیر از یک دهنی که دندان شما از سار مو بارک کرد دیگه هیچ چیزی لیکن چقدر رو هست اگر یک مار کوشی که از سار واضح این طرح بیاد همه اولیاء تو ساریا بیاد سرست دیگه اندر خدا نکنه که مار پلاس کشی بیاری بیار راها کنید مخلوق نیست شکل نیست اللہ تعالی انتفاع علمی و عملی اللہ تعالی گذاشتے در ما الله سبحانه و تعالی روح گذاشته با قدرت خود شکم شاقی با تی قرآن راه میبره و من هم من یمشی علا بطن و الله سبحانه و تعالی می فرماید هو الذي خلق لكم لاجل انتفاعكم دیگه هزاران منافع در وجود ما هزاران منافع در وجود شیر هزاران منافع در این حشرات اللہ تعالی نشان داد که اگر من بخواهم دنیا را برای شما غرباغت کنم همین کردو کسی را شما جلوگیری نکردو غرباغت کنید دیدید که چطور اللہ تعالی لشکری پرست؟ یک شب مسجد مکی را صبح کرده بودن که جای پای نبود الله تعالی گفت کلام بهش بگذاری ورنه چطور رفتن که الان یکی هم دیده نمیشه سی قدرت نمایی الله هست الله تعالی میخواد قدرت را دشمن نشان بدهد که من اینقدر خزانه ای دارم اگر بخواهم سر تا سر ایران و زیر حشرات تکدک میبرم کاسه شما را پر میکنم های شما را پر میکنم ظرفه های شما را پر میکنم و اگر بخواهم شما را خفه کنم از بعدی کنها خارج میکنم خفه میشه لیکن خدا خفه ندید ورنه اگر همون اثر سمی میده اثر سم تو پس الله سبحانه و تعالی می فرماید همه دلال قدرت من هستند در زمین برای عبرت شما ساخته شدن که شما از بعضی ها عبرت بگیرید و کنم دوش بگذاری منفعت شما از بعد یک مخلوق می صفا عبرت بگیرید یا اون چک را ندیدید روباه به دست پارا دید عجب پرده نه داره نه داره این از کجا میخوره یک بود نگاه کردید صدایی بابا شیری به دنبال آهوی افتاده به نزدیک همین روباه که رسید گرفت آهو را بکرد دمیره تو خستگی که شروع کرد خورد خورد خورد خورد آخر یک ناره این زد و حرکت بقایش را این روبا غلطی غلطی نامات خورد بعد جو وای خدا روان نبی کا شفا لگے میں کثیر کا پریشان رب میشه مسئله دست سالم پای سالم کمر سالم گوش سالم چشم سالم همه کی تو گوشه مسکن نشسته یک شب نشست شام نه آمد صبحانه نه آمد نهار نه آمد بعد برای شام منتظر ہوا لحظه از گرسنگی خواب رفت گرسنه خواب میره و بلا حد چندی موچ بودن ندا آمد برو شیر در رند باش دقل من انداز خود را چنو باهشل حکر مادون مکه برو شیر در رنده ای باش دست داری پا داری چشم داری کمر داری بنداز خود را شروع باهش کرد در بیار بخور و بده بلکه به دست دادم به پا دادم به کمر دادم به امکانات دادم دیگه خود را رو کردی نمت بهرا آیا؟ همین الله سبحانه و تعالی میگه چنگاری فهمید که خدا ازم بله شهکاره گل بردی بیشک دهنده خدا هست تکانی میخواد علم خدا میدهد لیکن باید بیه شرکت که علم صدق رنج نشستن و رنج وقت سر کردن را شما تحمل نمی کنید همین ثابت نشده که تو خانه همش میگید ربی زدنی علم ربی زدنی علم حتی خود پیغمبر را موظف کرد که التماس علم بکن این تکلیف و تحمل کن این ذکر را بخن و دیگه فرمود که الان که علم آمد رتل القرآن ترتیلا قم اللیل ایلات قلیل ها این چیزی نابردگر رنج میسر نمیشه شود نابردگر رنج گنج میسر نمی شود لحظه ما گاهی تکیم میکنیم تکیم سبع سماوات بدنه برابر آفرید آنها را یعنی حتی یا حال قد آفرید اون آسمان ها را به اعتبار مانا گلن زمین به طرف استمار تمام مفرد ہے کہ مانا جنبی دہت استوائل السمائی یعنی السماوات السب فسواہن برابر آفرید آنها را در حالی که حبا تمام در جوانستان این کمال قدرت اللہ کمال علم اللہ وہو بکل شین علیم نسبت بہر چیز عالم خلاصہ بعد از یک تبهید بزرگ دعوای صد الله را با دلائل اقلی و نقلی دو شبهه ایراد شد تتمه دلائل بیان شد اصلا الله تعالی میفرماید این احسانات با جسم شما شده با روح شما هم احسانات کردن لحظه باید تسلیم شید ای انسان تو که مسجد الملائکه بودی تو که روز اول خلیفه معرفی تو چه که در برابر گاب و گوشتن سجده عجب انسان نادان و لنقل حرام هوای سراسرا از دست دادی قوت ایمانیت از دست رفت قوت فکریت از دست رفت قوت عقلیت از دست رفت چه اندازه نمت حرام شدی تو که مکرم بودی تو روز اول معزز بودی تو روز اول به عنوان خلیفه معرفی شدی الان در برابر گاب گرفت این هندوها بابا رو کردن این خاطر الله سبحانه و تعالی نعمت دیگری را تذکره می فرمایا اس ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه ان ایک ضرف لازم الاضافت ہے متعلق ہی کہا متعلق ہی چیز ضرف ہارا عموماً کیسی خود قرب کا درد خود قرو از قال رب لیکن مولانا حسین علی رحمہ اللہ بھی فرمایا لازم تقدیر نے وقت کی در ماں باپ یا در ماں کب متعلق متوہم بشور و امکان داشتہ کر چرا باید ما متعلق مقدر کنیم اینجا یک متعلقی به ذهن بنده حکیر میاد الله به کل شیع علیم بود اون زمانه که به فرشتگان اعلان کرد که من خلیفه میشم نا آگاهانه الله اعلان نکرد او به کل شیء علیم بود لحظه ای که به فرشتگان اعلان کرد اینی جائل فی الارض خلیفه گفتم فرشتگان هنگامی که رب تو اعلام کلام فرشتگان اعتراضی نبود سرور خب اینجا بس قال ربک للملائک انی جائل فی الارض به فرشتگان ابلاغ خلیفه یعنی چی خلیفه در لغت میگن یخلو بعض کن بعض کسی که جانشینی کنه چرا این بشر را الله تعالی خلیفه گفت این اینها جانشین دیگر است یعنی الله تعالی ابلاغ کرد که این انسان یک زمان دو جاملیه این بشر که من را خلق میکنم یک زمان توی کره خاص نمیان هایی یکی بعد از دیگری میان پیشینه ها میرن بعدی ها میرن جانشینان میشن یخلق بعضکم بعضا جعلناکم خلائق الارض من شما را دانشین زمین کردم شما جایی دیگر میایید صد سال قبل این حریقه های قدرت این کرسی های قدرت به دست دیگران بود همین دو ماه به دست دیگران بود الان از آنها گرفتن استاندار دیگری و فرماندار دیگری و بود دیگری و فلانی دیگری و رئیس جمهور جانشین دیگر دیگر لحظه یک زمان دیگران بودن آنها از دنیا وقت رخ و نوبت مرد شما دانشینی این معنی خلیفه بعضی ها گفتن خلیفت الله هست چطور الله خلیفه کسی را میگن که جانشین کسی باشد این انسان چطور میتونه خلیفه بعضی ها با قوت این کلمه را رد که خلیفه الله یعنی چی الله تعالی که خلیفه گرفتن خواب چه نیازی دارد که آدم را خلیفه بکنه یا فلان لیکن اونها این مطلب را که غلط معنی میکنه. به این خاطر این انسان خلیفت الله فی الارض به این مانا که احکام الهی را بر خودش نافذ در تنفیذ احکام خلافت از خدا دارد نماز روزه حج زکات که تمام صداقت باقی که این بر خودش اجرام میکند این دیگه دانشین الله حکم خدا بر خود اجرام میکنه به همین معنا را کردند. کہ فی ترتیب احکام اللہ تعالی وہو آدم یا مراد اصلی تو مطلق انسان ہے باقی گفت آدم مراد ہے باقی نہیں مطلق انسان ہے بہرحال آدم اولین انسان ہے وتا قیامت انسان ہے جانشین ایک دیگر جانشین ایک دیگر ہے وہ جانشین اللہ ہم دین مانا کہ احکام اللہ بر خود نافذ دستورات الہی بر خود اجرا اللہ تعالی گفته روزه دار نخورده حکم خدا را اجرا کرده در تنها در بیابان هست توی اتاق یخچال پر از آبهای شیرینه و انواع و اقسام نعمت هست دست نمیزنه حکم خدا را بر خودش اجرا میکنه و بس همین معنی خلیفه احکام الهی را بر خود اجرا خب وقتی خدا این اطلاع بعد میگه خدا مشوره گرفت وقتی در میخوان مدیلت مشوره را بیان کنن یا خدا مشوره گرفت از فرشتگان این تعبیر تعبیر بسیار غلطیه اللہ تعالی مشوره نگرفت اللہ تعالی نگفت که شاورونی اللہ تعالی اطلاعیه تفسیر است قال ربک للملائکه کلمه یاد کنو لحظرا یا گفتن فرشته ها حتی جلو فیها زمانی که اللہ تعالی ایبل قال گفت پروردگار اتنی جائل فی الارض خلیق پروردگار تو کو دو فرشتگان کو پس اطلاعی گفت بله که تو اطلاعی به شما نداده بله ها تو مشوره گرفته یه اطلاعی حکم شما داده شیخ الاسلام نماز مغرب برای صحبت و ملاقات شما در این اتاق میاد شما باید حضور داشته باشید درست نیست؟ بله بعد از نماز مغرب اینجاست همینجا گفتن درست نیست. بله و خب این اطلاعیه ای هست که مشوره اطلاعیه اطلاعیه را با زبان خدای عز و جل ابلاغ کرد انی جائل اتقال قال ملاقات. الملائکه یہ فرشتگان اطلاعیه فرشتگان موانع برای این خلیفه بیان کرد حتما اللہ تعالی کو کہ محل انسان زمین ہے حضرت کے ہر وقت کے بعد انسان نہیں دیا اول عدم گور سبحان اللہ و بحمد فرشتگان اظہار کردن که آیا شما خلق میکنید کسانی را که فساد کنند در این زمین و خون بریزند یک خود دماغ بزرگترین شعبه فساد کنید هزاران گناه و جرم و جنایت بعد از سوریزی به راه قیمت تهمت بغض حقاوت که شعبه بزرگ فساد در زمین که فقدان قوت عقلیه هست لحظه سوریزی اشتغان این معروض را به بارگاه اشتغان فورا سال میکنه نظری که خطرشتگان آدمی را که ندیده ان و اگر عملکرد او خبر ندارن از کجا دانستن که این خلیفه فساد میکنه و بزرگترین شغل فساد ثبت شده انا فرشتگان غیب میدن از کجا دارن الله تعالی فقط گفته دو خلیفه ای خلق خب، لیکن از ماجرای خلیفه سالهایی شده بود اینها فساد لحظه موانع را چون چیزی که خدا را پسند نیست فساد ان الله لا يحب الفساد فساد خدا دشمن است و ترین شعبه فساد تخریب ابدان سروران نگرانی انسان را فرشتگان سیاست که جن نماز سب قبل از انسان ها این جن نماز بسات کردن و خوزی کردن یک دیگر را قتل کردن این ها قیاس کردن یک مخلوق را به مخلوق دیگر چرا اللہ تعالی فرمود اون خلیفه در زمینه و خب فرشتگان محل و اصلی مالا و و حاکمان اون خلیفه می خوره می میمیشه ارتباط میکنه فضلات نشت فساد هم این شهوت که وقت درجه حیوانیت را بگیره فساد لحظه این خیاس کردن یک مخلوق را مخلوق شدیه موانع ذکر کردن فساد اعتقادی فساد اخلاقی فساد عملی لیکن شعبه فساد عملی یک قدمه اول بد اعتقادی یعنی شد کلام پرشتها اعتراض نیست بلکه اظهار خدمت است یعنی پرشتها اعتراض نکرده که شما مغرب این استفهام انکاری نیست اتا جلوسی این استفهام طلبی از حکمت است و خب موانع اتجلو فیها این انکار نیست فرشتگان انکار نمی کنند بلکه فرشتگان اظهار خدمت می کنند که این این خلیفه این موانع را دارد و شما چیزی که محبوب دارید تصدیح و تحمید است به همدیگر متعلق متلبسین به همدیگر در حالی که ما لباس حمد تو را بسنده یعنی به حمد و ستایش تو مشروع و نقص صلات و بدون گناه برای توی مقدس ایمانی یعنی پاک از گناه فساد برای تو میشه این چیزهایی که تو محبوب داری برای خدمت همه آماده وہی خلیفہ موانے رہا بارہ تجرب اچھا کیا استفام طلبی اب حکمت اللہ تعالی حکمت جواب حق حاکمانہ اور جواب حکیمانہ ہم اللہ تعالیٰ کا اول جواب اجمالی حاکمانہ کا فرموش در جواب ان موالی کی پر استعمال پیش کر دیں اتنی عالم مالا حکمت و فلسفه را از الله سبحانه و تعالی دریافت لیکن با فکر موانع آیا شما خلق میکنید تحت چه مصالحی فکر که یسقط الدماغ و یفسد القلب چیزی که شما پسند ندارید سبب نفس و غضب شما میشه سر این خلق شما میآفرید تسبیح و تحمید با تکدس را شما دوست داری ما برای خدمت که از ما کوتاهی شما نمیشه اللہ الله تعالی حکمتی را که در ضمن بیان من موانع فرشتگان جویا شدن الله تعالی اول اجمالا جواب داد فرمود انی عالم ما لا من میدانم آنچه که شما نمیدانم چه چیز میدانم اون مصالح و حکمی کہ صبح فیصلہ تم میں تالے ہوئے کیمرہ ان جواب اجمالی حاکمانہ مسالے ہو حکم ان بچر و خلیفر امن میدانا سمانے میدانا بلے اگر ان ان حق انجام انتا میدانا یک سری منافی هم انجام میدن این کوها را من برای چه آفریدم باید این سنگه ها را بیار استفاده کنن باید از این امکاناتی که من آفریدن اینها استفاده کنن شما که هیچی از این مخلوق من نمیتونی استفاده من میخواهم قدرت خود را به نمایش بگذارم آنها را گرسنه و تشنه نگه دارم ولی همه ببینن که در گرسنگی من اطاعت میکنه یا در شیری در هر حال میں انہا رفی امتحان بھی لحظه اون مساله راجه بر مقاصد بشر را من الله میدارم شما نمیدارم اکنون الله تعالی جواب تفسیری و حکیمانه را میدارم کمالات علمی آدم را به نمایش میدن این کمالات علمی آدم و نسل آدم مقتضی ایجاد آدم علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الذكر الاسماء مراد اسماء مسميات نعمت الله اسم مسمیات مسما اسم درست یاد ها الله نظری اسم و مسماش کیه این حضرت که جلوی درست یا نه الله تعالی تعلیم داد به آدم اسمای همه مسمیات را و بعد اینا این مسمیات را عرضه کرد بر فرشتگان و فرمود که از نام و حکمت اینها به من خبر حکمت این چیه حکمت شیشه چیه که از این طرف نیون طرف بدون هیچ حائلی مابید این همه کمالات علمی را اللہ تعالی به آدم تعلیم داد و بعد فرشتگان گفت از بهشون کردیم مسمیات رو بر اشتغال که خبر بدهید من را از اسما یعنی خواست و تأثیرات از اسما به من خبر بدهید ان کنتم صادقین اگر شما در ایراد موانع و شبه را شما برای ایجاد بشر دو مانع ذکر کردید و شما خبر بدهید از این نام و تأثیرات و خصوصیات این مسمیات این چه تأثیری دارد این چه تأثیری دارد آب چه تأثیری دارد نان چه تأثیری دارد از خواتشون و از نامشون من خبر تو فرشتگان جواب دادن سبحانك تو لا علم لنا و فرشتگان علم را کاملا از خود نفی کرده بیان اصلا علم نداری لا نفی جرسه الا ما علم کنم مگر آن علمی که شما مارا تعلیم داده سرا انکا انتر علیم حکیم تو علیمی لحظا بما مقداری علم دادی تو حکیم هر انداز حکمت تفتاد کر ما اصلا نامی چیزهارا نمی دانی غاشب چیه سنگال چیه آب چیه یکتر پر چیه زب چیه لوحه چیه لوحه چیه نرمه نمی دانی اینجا یک اشکال بسیار بزرگیه یک شاگرد را همه سوالات امتحانی را آموزش بدیم و لازم مسابقه بیاری تو سالن امتحانی احساس آدم همه اسما تعلیم داد و پرستگار را نداد و آمد آمد برای مسابقه تو سالن امتحانی این هیچ انصافی نیست سروران گرامی جواب پرستگان لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اظهار بعلم اس سوال کا سر سروران گرامی جواب شہر سوال تعلیم تشرین نبود تعلیم فکری این همه علوم بشری که امروز بشر برام دست یافته است و کاملا بشر بر آن دست یافته از علوم صنعتی گرفته و کشاورزی و دامداری و دیگه علومی که بشر بر آن خورده دارد این تمام علوم را در فطرت آدم کرده سالی فطری بود سالی تشریح به این مثلین یک طالب بسیار ذهینه با یک مرتبه درس میگیره و لحاظ دیگه طالبها بیچاره ها متوسط یا ادنان Nekatare peyam beraber اون deniyorlar. Hun که اون hun talebe را ra, میتونه اعتراض کنه خدا در فطرت اون ذهانت را و در را داره لحظه جایزه هم کم هم ہیچی نمیخانه سر امتحان ہم سالات رو حافظش عظیمه تعلیم خدا به قوت حافظه داده قوت درک داده قوت قوت هاش را بالا برده در این کسی اعتراف میکنه در تمام دنیا و دانشگاه بر طلبه ها و شاگردان ذهین و فهیم و درا کسی اعتراف میکنه این اقبال او ذهینی بوده می خط شاگردان کسی این اعتراف کنه در فطرت آدمی پالی، در سرشت آدم این وضعیت بود پانین تشریح و فطری همانطوری که شرک را الله تعالی و فطری داده داده یا یعنی. نه در دانشگاه دست کامده که در میان این خارها آشیانه کسی سیبایی بسانه چی تعلیم است این زنبور اصلا در کدوم دانشگاه درس خونده کندوی به طرز دیبا درست می کند و چه مصدقی خانمی سازه که تمام دانشمندان دنیا را مبهود کرده و گذاشته تعالیم زنبور اصل فکریه یا تشریعیه خب تعلیمات آدم تعلیمات فکری بودن تعلیمات تشریعی این همه علوم بشر در فطرت آدم میگه آدم تمام علوم بشر را و تمام زبانه بنی آدم را تنها آدم میگه و شیبتی ستون زرا و عشر زرا ستون زرا طول حتما زرای آدم بوده یا زرای کسی غد مغز بزرگی خدا به آدم تنها داده در فطرت آدم علوم بشری را گذاشته این گلومی که امروز ما نام و تعبیر شنوی داریم در طول تاریخ بشر داشته و در آتی هم دارد حضرت آدم تنهایی مخلوق دیگه از خاص و جلالش تنها این خاطر تعلیم فطری بوده لحظه تعلیم تشریح نبوده و فرشتگان هم به همین خاطر ساکت ماندن قال یا آدم مثل اون شاگردی که در برابر شاگرد ذهین اعتراض دارد تشریف فرشته یا الله و تعلیم نداد همه علوم بشری در فطرت آدم و این علوم بشری در فطرت بشر خدا نبی فرستاده تو ساختمان بساخته فطریه تمام علومی که امروز بشر بر آن دستیاب میده این علوم فطریه بشر فکر میکنه میسازه الله تعالی در فطرت آدم همه این علوم را گذاشته و امروز همه علومی که بشر فکر می کند این این اثر علم بشر هست یا نه این برای نبی فرستاده شده توی حدیث هست توی قرآن هست و این علوم فطریه این خاطر الله تعالی نبی نے فرستاده این همه علومی که امروز بنی آدم دارد خدا تنها در فطرت آدم داشت هوا پیما میتونست بشه آدم استفاده کشاورزی دامداری جبرئیل بلد کشاورزی درختکاری زمین را سو کنه دامها را پرورش بده اینا در فطرت آدم خدا گذاشته بود همینطوری که امروز در فطرت آدم همه علوم هست درسته یا بری خاطر پر استغام نہ تو جس علوم بشری چیزی در فطرت آنها خدا نہ خدا کرے اللہ تعالی نے کہا کہ در فطرت اینا اگر این آدم خلق کرد تو پر استغام رکھا کے در ایک دانش کا آدم تعلیم تھا فضل و ما سمیت هو ونفخت فيه من روحي فكاو له صادق درست یاد فوری یہ خاطر دو فرشتگان اللہ تعالی آدم اگوی آدم ان به خبر کن اینها را از اتمائی مسمیات حکمت وقتی آدم از تمام حکمت شروع کرد خبر کرد فرشتگان را از اتمائی مسمیات اللہ تعالی اکنون گفت ببینید من گفتن حکمت آئی من دارم شما دارم این همه کمالات را من به آدم کرده کردم شما نکردید درسته مفاسد دارد لیکن همه منافر بشر دارد تو بشر کم از مخلوقات خدا استفاده می ها خب؟ یا زیاد استفاده کنه تو پرشتگان از این مخلوقات الهی میتونستن استفاده کنن الله تعالی میگه اگر این زمین با این همه نعمتها من این انسان را نمیساختم رایگان بود ابد لحظه این انسان بیاد در این آزمایشگاه بخوره بدوشه امتحان یہ خاطر اللہ تعالی علم اقول لکن آیا من قبل دین مگر شما بشما نگفتن انی عالم ما لا تعلم انی عالم غیب السماوات والارض اون چیزی از شما در آسمان ها و زمین بخشی من میدانم یعنی اون کمالات آدم که درون آدم من گذاشته بودم اون حکمت ها مصلحت ها رو من میدانم شما نمیدانم و من میدانم آنچه شما ظاهر کردی آنچه شما کتمان کردی چی چیزی ظاهر کردن تا جلوکی ها من یفتدی چی چیزی را کتمان کردن این باعث چیزی را کتمان کردن ابلیس تکبر را کتمان کرد سجده نکرد اللہ تعالی میگن که شما باید کردی پر پیدا و آن غروری که ابلیس درونش مخفی کرد اونا من هم دیدانی ابلیس وقتی سجده نکرد اللہ تعالی پر علم اکل چرا سجده نکرد تو از ما تکتمون مثال چه و غرور ابلیس مراد یک توجیه یک توجیه دیگر ما تکتمون اینه که فرشتگان در دل خود این خیال را میپرونم که لن یخلق ربنا خلقا اکرم ارگز الله مخلوقی خلق نخواهد کرد که اکرم من نباشه از اون ثابت شد که مسجود اکرم ساده پایین کرد درست یا